so that un individuo sea autónomo, definitiva ser lliure, això és una cosa que sempre ha estat així, o té un origen. Dos minuts, i ja la possibilitat. Molt ràpid, perquè com sou quatre no us podeu parlar, no sé d'explorar alguna cosa. l'autonomia és una cosa que sempre hem Pero vamos a ver un poco este, recorrido y vamos a intentar hacerlo de manera rápida. Un libro que os recomiendo al respecto, <clears throat> muy, muy interesante, de cómo surge el este individuo en la cultura occidental, es este, Los orígenes del individualismo europeo, a cargo de, lo escrito por Aaron ¿vale? Sobre, unas cuantas cosas que sobre este libro, entonces, diferenciando persona y personalidad, individuo e individualidad, vamos a hacer una reflexión, básicamente empezando por eh, definición del diccionario. ¿Vale? Vayamos que dicen las palabras, no Si vamos al diccionario de Ayer, Ayer, la distinción de Catalán, hay dos, entre otras, definiciones, dos que nos eh, interesan. lo animal y este ya nos interesaba. Podemos hablar de persona social. Persona humana en tant que pel fer mateix la néixer tendeix a l'associació i a l'encontre amb altres per tant de cobrir les seves necessitats materials i de comunicació. És interessant per què? Perquè malgrat que abans hem parlat d'individu, de persona concreta, individu concret, al mateix temps està dient perquè persona perquè sigui un element eh, més enllà d'aquest àtom necessita la intersubjectivitat. Per tant, la interacció social. Això, quan anem a veure personalitat a la mateixa, a la mateixa forma, es diu allò que fa que un ésser sigui una persona i no una cosa o una abstracció. Per tant, personalitat és un element prototípic que si enllacem amb l'anterior es dirà es constitueix en la intersubjectivitat tant, si es construeix la intersubjectivitat, què vol dir construcció d'un individu radicalitzat, apartat, atòmic, som com és possible això? Bé, anem pensant. Un altre element de personalitat és aquell que es configura psicològicament i biològicament. Aquesta és aquella que és científicament abordable. Però al mateix temps tornem una altra vegada a conjunt d'aspectes de la personalitat que la societat aporta a l'individu i conjunt de formes que en, en què aquest hi actua i en relació amb les persones que Tornem una altra vegada, paradoxalment, paradoxalment, però estem de 20 persones, que en un primer moment ens pot semblar que parlarem d'entitats individuals, ens adonem que la definició més important és aquella que ens connecta amb, la, amb el conjunt. una part, en certa mesura, independent de la dependència d'altres elements. Però fixeu-vos, també és un membre d'una comunitat. Tornem una altra vegada a la insertar-lo dintre d'una comunitat. Anem ara en el mateix diccionari a veure l'individualisme. Què ens diu? I ens diu, fixeu-vos, teoria que fa de l'individu el fonament de la societat que dona la màxima importància als drets individuals que sosté la independència política i econòmica dels individus. Havia de tenir un element diferent. Si amb les altres definicions quan rascaven, trobaven que finalment hi ha com una mena de direcció de entre la persona i com es constitueix, que efectivament, aquí és a dir, hi ha l'individu, que com a individu és el membre d'una col·lectivitat, aquí ja introduïm un altre element, que és que una col·lectivitat només es defineix en funció de la suma d'individus. I això ja és el nom, per respecte al que hem dit abans. Aquí no implica tant aquesta descripció que hem fet, sinó l'afegit de dir que necessàriament, si volem parlar d'individualisme, hem de pressuposar que tota organització social es fonamenta precisament en la idea d'individus atòmics. Per tant, en definitiva, el que s'està posant per davant d'aquesta intersubjectivitat dintre de la qual s'ha de formar la personalitat és la personalitat mateixa. Per tant, estem posant el pes en un, cos, en un costat de la balança. No sé si em veieu, però no. Eh? Per un costat de la balança. Bé, en aquest sentit, tindríem la diferenciació entre individualitat, allò que fa referència a mi mateix o a un individu concret, i individualisme referit a la teoria que hem mencionat abans. Recordeu que estem veient definicions eh, في عمل الشراء no s'ha llençat. Per tant, ja que hem parlat d'això, ara anem a fer un recorregut una mica més filològic. Anem a Coromines i anem a veure què diu quan parlem de persona. Suposo que a, a un altre procés ja us hem topat amb aquesta definició. No? Persona de Kosovo, val? referència a aquestes màscares, i Paradoxalmente, las de atrás al que fan és, en certa mesura, amagar la cara del que es la persona para usar para usar una personalidad uniforme, definida, concreta, identificable, que está y i per darrere està aquest, aquest Té que de la mateixa manera ve personatge, personal. I a partir del segle XIX, només a partir del segle XIX, ha de un substantiu. Ah, que això és important. És a dir, al segle XIX, personalitat, personal, personalisme, personalitzar, però que esdevingui substantiu vol dir que identifiquem alguna cosa amb aquesta persona. una excelente a la personalidad es lo que define al individuo humano inmerso en unas condiciones sociohistóricas concretas. aquí, San Independientemente de hasta qué punto es original, la personalidad está inevitablemente unida a la cultura de su tiempo, absorbiendo en sí la visión del mundo. Por aquella Constitución que nos permet crear los a nosaltres una personalidad asegurada para donada caldo de cultural a la cual Una imagen del mundo, perdón, eh, absorbiendo en sí la visión del mundo. Una imagen del mundo y el sistema de valores de esta sociedad o del grupo social al que pertenece. La personalidad se podría definir de forma convencional como una especie de intermediario entre la cultura y la sociedad. El estudio de la personalidad supone el estudio de la mentalidad, ese contenido de la conciencia del individuo que lo diferencia de los otros individuos y pueblos. El hombre solo es capaz de tomar conciencia de su propia individualidad dentro de la sociedad. Por lo tanto, es capaz de tomar conciencia de su propia individualidad. Por lo que esta presa la conciencia no te que se de esa manera. La definición de la misma. vinculada precisament amb aquesta visió del món que em dona les pautes per autodefinir-me a mi mateix. Dit d'una altra manera, si a partir de la modernitat podem parlar de que jo em puc definir com un individu lliure, és perquè hi ha alguna diferent del moment anterior on no podíem parlar d'aquesta llibertat del individu. Hi ha hagut una creació d'aquesta idea d'individu lliure que correspon a una y simbólicas simbólicas, visionadas y valores que son detectables en un momento histórico. lo que distingue radicalmente al colectivo humano del rebaño, del cambio o la manada es que para socializarse no tendría que adquirir unos valores determinados. El miembro de la sociedad interviene al sistema de coordenadas culturales que se le propone de su conciencia se inscribe una visión del mundo que gobierna el comportamiento social. El individuo existe y solo puede existir en sociedad. Per tant, si ens fem amb aquesta interacció, aquesta intersubjectivitat, aquesta construcció, reflexarà en certa mesura els valors en, el, en els quals hem crescut i nascut com a personalitat. Per tant, quan jo afirmo que soc un individu lliure i autònom, aquesta autonomia està vinculada a una qualitat pròpia determinada i concretament localitzada d'un moment històric i d'una cultura determinada. A dir, La individualitat es forma dins de processos no necessàriament lineals, és a dir, on es donen unes determinades circumstàncies històrico-culturals. Això vol dir que aquesta formació, aquesta gènesi de la individualitat, necessàriament està vinculada als elements contingents del desenvolupament de la cultura de la donat que el caldo cultiu en la que neix en definirà estarà vinculat precisament a les dinàmiques d'aquesta cultura. Per fer la personalitat és una qualitat pròpia i inaliable de tot ésser humà, però aquesta es desenvolupa i aquest significat segons el context històric-cultural en el que es desenvolupa. És a dir, repeteixo, la personalitat és quelcom propi, definidor de qualsevol ésser humà. Estructuralment, tot individu humà té personalitat, però com aquesta personalitat es desenvolupi i adquireixi un sentit determinat vindrà en consonància amb el context històric-cultural que proposa algú i dius que hi ha dos camins que després s'entrecreuen per constituir aquesta, aquesta eh, personalitat a la modernitat. Per doncs una banda, l'individu, en un moment determinat, comença a pensar que ell com a tal té un valor. I al mateix temps, i paral·lelament, a més de pensar que té un valor, comença a pensar que el té per ell mateix. Aïlladament, al marge de què? De l'estament, de la classe social, al marge del context. Per tant, em puc constituir a mi mateix com a individu que a mi mateix tinc un valor. I per tant, si jo tinc el la suma d'aquests dos camins és precisament aquesta presa de consciència del valor de la pròpia individualitat, presa de consciència de la, excepcional, la meva excepcionalitat, precisament per la meva particular idiosincràcia. Una cosa que ja avanço, però que no tampoc sé si em donarà temps, la societat medieval, per exemple, era una societat estamental. Per tant, com es definia la personalitat de la societat medieval? En funció de què? De l'estament on hagi nascut. Si un naixia eh, com a eh, cert, cadascú tenia una personalitat pròpia, evidentment. No estem dient que fóssim autòmates, seria una absurditat. Però allò que em defineixi a mi, els paràmetres que em determinen el lloc que ocupo, els meus valors i les possibilitats que tinc de dur una vida determinada o una altra, estan en funció de l'estament en el què planteja la modernitat? Això ah, no és això. Tot individu que és lliure és lliure, pel més fet de ser humà. El marge de què? Del lloc on neix, del lloc, del lloc social, de l'estament o on neix. És que aquesta és la segona part. Perquè la pregunta seria, i la modernitat aconsegueix això? partir del moment comencem a dir atenció. Eh? Declaració universal dels drets de l'home de eh, la Revolució Francesa. Tothom és igual. Tothom té els mateixos drets. Els drets abans estaven en funció de l'estament de la tecnologia. No tenien els mateixos drets un cert que un aristòcrata. Eren ontològicament eren diferents Aquí, ontològicament, cada individu és igual a l'altre. Però, com diem, a l'hora de recrear aquest context que em determinarà a mi, segueixo pensant els mateixos paràmetres. Perquè no ens podem separar tant de context social. Val? Però clar, és important, perquè abans d'aquest moment no era pensable, simplement la idea de que jo sóc algú que té valor per mi mateix i que per tant decidim pel meu mateix. La possibilitat del comunitarisme, no comunitat, comunitarisme, eh, ah, com a valor fonamental elimina la possibilitat de pensar en una llibertat i autonomia dels individus fins al punt que puguin ser susceptibles de decidir parlava parlaban força i potència, eh, bé, els cultes minúcies i misteris el que fan és fer desaparèixer precisament la personalitat, els morts en el món grec. Precisament, al contrari de, del món jueu cristià modern, perden la individualitat, perden la, no són identificables. Eh? Justament els seus signes d'identitat desapareixen. La híbrid de voler actuar en contra de la determinació volia decidir per tu mateix a la tragèdia és precisament allò que fa que, el, que, el, que els herois pateixin el que ja coneixem. No entrarem més aquí. Els herois bé, igual. A les sectes també passarem. Passarem també una mica ràpida al cristianisme. Val? Eh, les polèmiques que potser ja coneixeu sobre la personalitat de Cris. clar, però aquí ja estem introduint una, un que tira de personalitat, no els altres. És a dir, una sola persona que al mateix temps viu en ells, és humà i és el primer d'utilitzar la introspecció. És a dir, hi ha alguna a veure dintre de mi mateix. No estem parlant que configurem ja la personalitat moderna, eh? però és un element important. La, aquesta mirada davant teu et situa davant de la divinitat. Per tant, tant persona és l'individu que és capaç de mirar dins de si mateix com aquesta persona, persona eh, divina. La pròpia experiència personal, que també es recull d'Aristòtil, i servirà de via precisament per adonar-se que hi ha un flux de vivències que en són pròpies. Gràcies al cap a deslindar aquest flux de vivències pròpies del context que ja hem descrit ara fa un moment, aquí encara no es Però el fet de mirar cap a dintre és un primer element. Vale. Pues, una substància individual de natura racional que existeix per ella mateixa parlant de l'individu que s'autoconstitueix en lliure. I estem fent petites aproximacions. I aquí sembla una llavor que hi troba a les terres islandeses. Analitzant la literatura de les terres nòrdiques, se n'adona que hi ha una doble constitució de la personalitat en aquestes parts. La que es defineix en funció del grup, que com a tal, com a, com a grup, queda difuminada en la personalitat col·lectiva, de la mateixa manera que parlava els estaments, però a tant de cara a l'altre, que no és el grup, que no és el propi clan, la personalitat s'individualitza. És a dir, és una connotació diferenciadora. Aquest podem dir que és un mecanisme potser bastant normal i bastant generalitzat. Però aquest mecanisme queda reflectit en una tradició literària, que tindrà una influència partir d'aquest moment Begur elix que s'anima el primer dels indicis. Val? Bé, eh, l'animació teològica, no tenim temps d'entretant, etcètera, etcètera, etcètera, per a vegades. Val? Ja he fet un salt bastant gran. Un altre important, la determinació ja hem fet un pas més. Perquè comencem a vincular la possibilitat de jutjar una actuació en funció de motivacions personals. És a dir, la culpabilitat o la innocència va més enllà de l'anàlisi del judici de Déu sino que actúa precisamente a la voluntad. La posibilidad de analizar la voluntad como suficientemente autónoma como para que li la motivaciones la de cara a l'actuació que sigui o eh, reiteradament el misticisme com a experiència personal, la bibliografia, el pas de la icona al retrat, i tornant aquí anem un moment enrere per veure la primera diapositiva que es posava, una trinitat. És una treballada, treballada de... Sí, no, no, no. Jo em referia a la representació. Com queda la representació? bàsicament la representació gairebé si traiem la cara perquè hi ha una cara si no seria simplement equivalent a una creu allà hi ha una persona per aquí no hi ha cap mena de natural la naturaleza divina, un de diferente. La natura divina aquí te su absurdo. A la otra banda te mezclas la natura humana. Si te mezclas la natura humana, es que la representación de esta natura humana comienza a nivel valor que aquí. A nivell fotográfico, fixeu-vos una persona que es suposo que está crucificada comma la lírica amorosa. Els trobadors. També tenim aquí no entenem que teníem la construcció de les ciutats, anirem cap al final, val? saltarem bastant a la mitjana, simplement aquesta imatge que dèiem abans sobre els estaments, aquesta construcció de here un altre element que també anuncia, eh, també treballa Gurevich, és aquestes obres d'aquest senyor una mica estrany, del segle XIII també, que és un segle una mica especial en aquest sentit, que és el Oficinos Urbanístics, que fa aquests mapes, en compte de mapes, fixeu-vos, mapes on personalitza Àfrica, una, una dona, Europa com general aquest llibre que fa aquest subjecte modèlic que estem escrivint. Fixeu-vos, ara estem ja a la modernitat. recordeu vos del, del gris romàntic i ara analitzeu aquest quadre. El veieu bé? Potser ja el coneixeu, potser no cal. És el retrat d'Innocenci X. Aquí hi ha darrere un individu amb una psicologia específica, pròpia, mirada, la boca, l'expressió que pinta Velázquez està pintant una personalitat única, esos individuos que pertanyen a una mateixa família. És una personalitat, amb uns trets poderosos. Però fixeu-vos si ara anem més enllà de la modernitat i anem a la nostra època contemporània, a Bacon, aquí ja es difuminen els rasos materials i Bacon vol dir, diu, ara és material de l'altre que en realitat perdó, el, el Fidel que en realitat tenia en ment Velázquez i que no va pintar. El descarna, el transforma en un individu terrorífic, en una boca oberta que per al darrere d'una mena de, de neblina, que en definitiva és com una mena de, de, de, de monstre. Això, la desfiguració de la gran porta cap a la màxima subjectivització d'aquest individu. Veieu el canvi? Progressiu. Bé, una, una mica aquests elements de la modernitat que constitueixen eh, aquesta, aquesta possibilitat de, de pensar l'autonomia. Bàsicament, a partir d'aquí es comença a diferenciar elements que són eh, persona definida per ella mateixa, una entitat que té unes específiques relacions psicofísiques, com tot individu, però que no és només això, és alguna cosa més, és lliure, i a l'individu, com a jo particular que no sóc un altre, també entitat psicofísica, i que estic determinat a la meva forma de ser. A mi mateix. La, la indivisibilitat és un element que prové d'aquesta tradició clàssica, no? però fins que no arribem a l'Einitz, no, no s'acaba de materialitzar en un pensament organitzat aquest individu específic troba amb l'àguit precisament la seva fonamentació en totes les seves conseqüències, amb la idea de democràcia. Per tant, és a partir del moment que l'individu és susceptible de ser pensat única i exclusivament en funció d'ell mateix que pot ser pensable la idea d'individualisme. La idea que que recordem, dèiem abans, és pensar que les relacions socials i culturals estan vinculades per un unificiment que és l'individu. Veiem com les dues idees van necessàriament juntes. És impensable un pensament la individualista en una societat com la de la Però no perquè sigui un anacronisme, simplement, que ho és, sinó perquè les categories del pensament de què és un individu, què és una persona, són radicalment diferents. En la piràmide que hem vist abans, o en la caia de cartes, que la reflexa, pensar que allà tenim merament un estudi, un sumatori d'individus, no és un cercle diable. No, no, no. en social, oposant per ell mateix al conjunt a l'Estat igual que poden anar però no, tenen, no, no són exactament En una primera idea tenim la fonamentació, si voleu dir-ho així, política del liberalisme, a la sentit de pensar que una societat és precisament un sumatori d'individus autònoms, en el sentit de, eh, que aprenen les seves pròpies decisions en funció dels seus propis interessos, que, per definició, si té els seus propis interessos estan oposats a allò que sigui l'Estat, que en definitiva és allò que intenta que hi hagi un interès comú. Però, per l'altra banda, tenim aquesta segona. L'individu no és només això, sinó que, a més, és quelcom que té la capacitat de donar-se a si mateix aquelles coses que necessita per autoorganitzar-se. També tenim una altra cosa de liberalisme, si volem. Però aquestes dues necessàriament no tenen per què coincidir de la mateixa manera. Per què? vol dir dimarts que l'alienació està justament vinculada, entre moltes altres formes d'alienació, a aquesta desvinculació que es produeix entre el meu treball i el fruit del meu treball. Per tant, una separació. Aquesta separació implica que si allò que em defineix com a ésser humà és precisament el treball, la manera de que m'autorealitzi com a tal és precisament quan el treball i els fruits d'aquest treball en correspon a dinars. L'autorealització, per tant, es vincula a aquesta necessitat humana universal d'autorealitzar-se com humans. Però al mateix temps, perquè això sigui possible, i aquí hi ha una gran diferència amb l'anterior, l'autorealització de l'individu només pot donar-se socialment. Per tant, estem en, aquesta, en aquest punt, però el contingut és completament diferent de l'anterior. Però tots dos giren entorn a la idea de que l'individu es defineix a si mateix i acomplir. de quina manera s'ha d'organitzar socialment per aconseguir-los, són coses diferents. Però a l'arrel de tots els altres models hi ha aquest crèdit. I ara us convido a l'imatge, per exemple, amb un altre que no té res a veure, que és contraposat també està vinculada al reconeixement de la pròpia diferència individual. Paradoxalment, el model homèric i amb ell inspira és un model on l'excel·lència és un denominador comú i no un definidor particular. Però aquí no hi ha diferència, Bé, doncs, eh, les dues tendències, com deia en aquest moment, estan allunyades de la idea dels estaments, eh, si voleu, de les eh, cartes, els clans, quan parlem d'autonomia, nosaltres, persones de primera meitat del segle XXI, tenim molt clar que entenem. No només persones del segle XXI, sinó a més, persones del segle XXI occidentals. I per nosaltres és un dels és quedaremos. De certa manera, farem el que voldrem ser. I això ens deixa encará perdut la innocència dels il·lustrats i no tenim les claus de volta dels anteriors a la modernitat per entendre el món d'una manera unificada. 你感觉怎个样？ Then Però clar, l'adolescència tampoc no és la mateixa adolescència que passa en una, en una societat benestant, benestant, amb unes idees, allò. Els que, els que estan al tercer món doncs, tenen també diferents dificultats que estan des dels 12 anys, o els nostres pares, que els 12 anys estaven treballant. I com van sortir d'allà? Com van ser? És que diem que l'edat mitjana, però no fa tant. Jo crec que reconegut de tenir una personalitat pròpia. no és reductible únicament a la nostra base genètica, ni a la nostra base neurològica, ni a la nostra base ambiental que per nosaltres és la És una combinació de les tres i potser alguna cosa més que no és definible, que és allò que fa que la combinació de les tres sigui superior a la suma mera en el sentit de capacitat de definir al marge precisament de les determinacions. En els estaments medievals, segurament hi havia gent que havia decidit en funció del propi ell no ho feia, ell no pensava que era un ésser lliure, perquè ell ja reconeixia que era un ésser mixta entre passió i raó, i que no es podria mai desvincular de la raó. És a dir, l'ésser absolutament moral era d'ell, perquè no, no és un, un ésser cultural, i l'ésser humà és cultural, i per, què, per això necessita un imperatiu, i obeir, i obligar-se a actuar de manera. Però a més, encara ho tenim més difícil sí, perquè els condicionaments ja no són simplement les passions, són moltes més coses. Malgrat tot. Bé, moltes gràcies.